น้อมต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้สัจธรรม เข้าถึงความจริง มีความปลอดโปร่งรู้ตื่นเบิกบาน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงจำแนกแจกแจงธรรมเพื่อสัตว์ต่างหลายได้เข้าถึงความจริง เข้าถึงความบรรทุกข์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากใครๆ โดยที่สุดแม้แต่คำว่าขอบใจก่อนน้อมน้อมต่อสัจธรรม ซึ่งเป็นความจริงตามธรรมชาติ ใครจะรู้หรือไม่รู้พระสัทธรรมก็เป็นอยู่อย่างนั้นกราบน้อม น้อมต่อพระยสงผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าและได้พยายามถ่ายทอดคำสอนของพระองค์มาสู่พวกเราเป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้ว ถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ หมู่สงก็เจริญบนญาติโยมสบายสบายนะ นั่งในท่าที่สบาย ถ้าจะให้ดีนะ นั่งยกมือไปด้วย เพราะว่าคนจะได้ไม่เบื่อ เพราะบางครั้งบางครั้งสิ่งที่อาตมาพูดไป คุณอาจจะไม่รู้เรื่อง เพราะว่า การที่เราเคลื่อนไหว แล้วก็ฟังไปด้วย เรารู้การเคลื่อนไหว แล้วเราก็ได้ยินเสียง จิตของเราจะไม่ถูกกระชากไป กับผู้พูดมากเกินไป บางครั้งเราอาจจะตามเนื้อหาได้ไม่ทัน เราก็จะไม่ได้ไปตกสู่ความเบื่อความเครียดก็สบายสบายฟังเท่านั้นก็พอจริง ๆการเจริญสติหรือการฝึกความรู้ตัวตื่นตัวนี้ มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วใน ในคนนั้นในคนทุกคน ถ้าว่าโดยถึงที่สุดแล้ว แม้แต่ในสัตว์เดรัจฉานก็มีคำพูดจึงเป็นเพียงการสื่อ ให้คุณกลับเข้าไปดูสิ่งที่มีในคุณ เท่านั้นเอง ไม่ใช่ผู้พูดจะจูงคุณไปสู่อะไร ความรู้สึกตัวเป็นเรื่องง่าย ๆ เป็นเรื่องสบายสบาย ไม่ใช่การเพิ่มภาระ อย่างการพลิกมือแต่ละครั้ง ขึ้นไหวเป็นจังหวะจังหวะนี้ เป็นการกลับมาสู่สภาวะง่าย ๆ ธรรมดาธรรมดาอย่าทำเพื่อรอคอยอะไร อย่าทำเพื่อที่จะไปเข้าถึงอะไรข้างหน้า เราทั่วไปมีความคุ้นชินชนิดหนึ่งว่า ถ้าเราจะทำอะไร เราจะมีเป้าหมายเพื่อจะไปถึง นั่งสมาธิเพื่อจะได้สมาธิ เพื่อจะได้โน่นได้นี่ จริง ๆ ภาษาพูดมันหลอกลวงเรา นั้นที่ยกมือนี้ไม่ได้ยกเอาอะไรนะ ยกเท่านั้นก็พอ ไม่ได้เพื่อการเข้าถึงอะไรข้างหน้า มันสมบูรณ์อยู่แล้ว การขึ้นไหวเบาๆคลายยจะเป็นการปรับความราบเรียบเสมอ ง่ายๆ ถ้าเราจดจ้องมากพยายามประคองจริยัดสังเกตสติหรือความรู้สึกตัวนี้ มันเป็นภาษาพูดนะหลายหลายหลายคำที่ใช้แทนกัน สติบ้าง สัมปชัญญะบ้าง รู้ตัวบ้าง คำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้แทนกัน แต่จริงๆ อาการมันไม่ยากอะไร อย่างกำมือนี้รู้ไหมคือสามารถสัมผัสได้ทันที คือถ้าเรียกชื่อมัน สตินะ สติปัฏฐานนะ สติปัฏฐานสีนะ รู้สึกตัวนะระลึกได้นะ คำพูดกับอาการเป็นคนละอย่าง นั้นการทำความรู้ตัวอันนี้ เป็นเพียงกระตุกการกลับมาสู่ธรรมชาติเดิมๆ ง่ายๆแค่นี้แล้วจะเป็นการพักผ่อนไปในตัว ในขณะที่เราเคลื่อนมือสบายๆสังเกตนะความรู้สึกตัวธรรมชาติในนี้ไม่มีอะไรมากนะลองแค่สังเกตกันนะนี่เรานั่งตัวตรงไหมคอตึงหรือเปล่า หลังงอไหมคลี่คลายไหมอึดอัดไหม ขณะนี้ตะโพกสัมผัสพื้นเป็นอย่างไร แค่การกลับมาสังเกตอาการง่าย ๆแค่นี้ ภาวะเหล่านี้เลยคือเรียกว่าความรู้สึกตัว หรือเรียกว่าสติ และแต่จะเรียกมันว่าอะไร แต่อาการนี้เป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวตื่นตัวนี้จะทำให้เรา คลี่คลาย ไม่ใช่การเพิ่มปารานะนั่นการเคลื่อนไหวมือไปอย่างสบายๆคลี่คลายนี้ จิตมันจะค่อยๆ เรียบลงตามธรรมชาติ ไม่ต้องไปทำอะไรมันตรงนี้เป็นข้อแปลกแต่ how to be aware of our body and mind everybody have as uh, the energy of habit, uh, even the animal Also have the, the mindful or uh, awareness as a nature. So when we come to uh, be aware of our hand movement, each, each time we try to contact the movement with the just movement. It's not anything, it's not against anything, but just movement. Just we try to uh, be aware of pure mindfulness, a pure knowing what we are doing. Uh, try to achieve uh, relaxation, you know, have strong attention, try to do it relax, mindfully, gently, and softly at the same time. So try to observe every uh, every sense only feeling with the pure knowing, pure aware. It's not trying to create any thought, any meaning, any concept as a movement. Just keep the pure, moving only.เมื่อเราซ้อม <coughs> ให้จิตคุ้นจินกับสภาพแห่งการเคลื่อนไหวล้วนๆรู้ล้วนๆโดยไม่ต้องเอาเหตุเอาผลอะไรกับการเคลื่อนไหวไม่ต้องตั้งคำถาม ไม่ต้องหาคำตอบ ไม่ต้องยกอะไรมาวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวล้วนๆทุ่นๆพลิบตารู้เกิดนน้ำลายรู้กายกับใจสอดคล้องกันอย่างลงตัวนี้ภาวะแห่งความเรียบง่ายจะปรากฏ ง่าย สบายผ่อนคลาย นั้นจริงไม่ต้องรอคอยอะไร ถ้าว่าโดยที่สุดแล้วเนี่ย เรานั่งเอาอะไร นั่งเพียงเพื่อที่จะนั่งก็พอไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้น สภาวะแห่งความสมดุลกันระหว่างกายกับใจนี้ จะเป็นเรื่องเรียบง่าย เมื่อเรารู้จักตัวนี้หน้าตาแห่งความรู้สึกตัวสดสดง่าย ๆ อันนี้ โดยไม่ต้องใส่ชื่อใส่ยี่ห้อว่าหนึ่งสองสามก็ไม่ต้องคิด ยกหนอเคลื่อนเนาะก็ไม่ต้องพูด แม้แต่พูดอยู่ในใจ ปล่อยให้ความรู้เคลื่อนไหวล้วนๆง่ายๆนี้ปรากฏตัวออกมา แต่ในระหว่างที่เราเคลื่อนไหวเพิ่รู้ง่ายๆ เคลื่อนไหวรู้เคลื่อนไหวรู้เนี่ย บทสนทนาภายในของเรามันจะเยอะไม่ใหม่นไม่ต้องยุ่งกับมัน ปล่อยมันไปก่อน ปล่อยมันไปก่อน เพียงรู้ว่ามันคิดแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปทำอยู่อย่างนี้ซ้ำๆซ้ำๆนี่คือการสร้างความคุ้นชินชนิดใหม่ เราทั่วไปนั่งอยู่ก็คิด เดินก็คิด กินก็คิดนอนก็คิด แม้แต่นอนจริงๆ ก็ยังฝันเห็นคิดได้ยินคิด นั่นการเห็นล้วนๆ ได้ยินล้วนๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่าย ๆ สบายๆนี้ มันข้ามไป เพราะคนทั่วไป เราเรียนหนังสือทางโลกเขาจะสอนให้เราคิดไอ้นี่คิดไม่เป็นโง่เขาจะบอก ไอ้นี่ไม่มีหัวคิด ความคิดที่เราจำเป็นต้องใช้งานมัน อันนี้เขาเรียกว่าการใช้สติปัญญา แต่ความคิดที่เรายังไม่จำเป็นต้องใช้มัน เขาเรียกมันว่าความฟุ้งซ่าน ความสัดสายของจิต นั้นทางโลกเขาจะสอนให้เราคิด คิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างน้นอย่างนี้ แต่เขาไม่ได้สอนวิธี สลัดความคิดที่ไม่จำเป็น การถอยออกมาสู่ความเรียบง่ายอันนี้ เรามีแต่การสั่งสมการคิดนึกได้ยินคิดได้เห็นคิด บางครั้ง ความคิดนี่น่ากลัวนะ ถ้าเราไม่รู้จักมัน คุณเดินไปสู่ที่มืดมืด ถ้าคุณรู้สึกว่ามินมีอะไรอย่าง หลายคนกลัวผี ทั้งๆทที่ไม่เคยรู้เลย หรือเจอมันเลยว่ามันคืออยังไงแต่คนก็กลัว คนอยู่ในที่มืดก็ไม่ได้ ความคิดจะลองบางทีแม้แต่บ้านตนเอง อยู่ทุกวันทุกวัน ทุกวัน สักวันหนึ่ง พ่อแม่ญาติพี่น้องต้องไปทำงานที่อื่นแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวไม่การดับไฟ เรากลัวแม้แต่บ้านที่เราคุ้นเคย บ้านไม่ได้ใช่สิ่งน่ากลัวภูเขาป่าช้าไม่ใช่สิ่งน่ากลัว แต่วิธีคิดที่มันผลิตเรื่องราวขึ้นมา อย่างไม่ชันฉลาดนั่นแหละ สร้างความกลัวขึ้น ඉති somewhere during family uh, we create created thought like it, and then Such a thought come to dominate us and cheat us like uh, the ghost, like a devil come to cheat us. The love, the hate, uh, greedy, delusion uh, created by the thought. Thought creates such a defilement. So we need to use the, the thought don't let the sun use us. But when we have the mindfulness of wisdom, and you do the thought or the thinking, we call the wisdom. If you let the thought or thinking uh, dominate us or uh, order us, we call the defilement or uh, evil. So we need to develop the energy of mindfulness for using the thought the right way. So sometimes we, we fear, fear ourselves, fear somewhere, uh, fear some uh, we, when we stay alone. So that's the, the thought and take it. she does. Try to learn us, try to uh, push it and it this way. <coughs> so need to be aware, to be, to be aware of the thought all the time by create the energy of mindfulness. And some some nights also we create a dream like this and then because of the thought, when we thinking in the daytime we call environment, when we think in the nighttime we call the dream. <clears throat> so we need to develop the energy of my brain, but control the, the thought of the thinking all the time. Otherwise the energy of thought will cheat us all the time. That's the cause of suffering. Okay. คนเรายิ่งโตขึ้น จะโง่ง่ายขึ้น โง่ลึกซึ้งขึ้น ถ้าเราไม่ได้รู้จักสภาพแห่งความรู้ตัวนี้สมัยเราเป็นเด็ก แม้แต่เรากลับไปดูเด็กๆเนาะเด็กนักเรียนอนุบาลสามขวบสี่ขวบ เขาเล่นกันซัวเล่นของเล่นกัน แล้วก็แย่งของเล่นกัน เด็กก็ก็ตีกันแป๊บเดียวเขาร้องไห้จ้า ไม่ถึงสองนาที น้ำตายังไม่แห้งจากแก้มเขาก็หันหน้าเข้าไปเล่นกันได้แล้ว เขาลืมแล้ว ว่าเขาได้ร้องไห้จ้าเพราะการทะเลาะกัน แต่สำหรับผู้ใหญ่เราอย่าว่าแต่ใครจะมาทำให้เราร้องไห้ แค่เราเริ่มระแวง แค่เราทำงานร่วมกัน มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่งเรารู้จัก การสมานแผลใจนี้ช้ามาก ยิ่งมีการเบียดเบียนกันตำหนิตีเตียนกัน วิพากษ์วิจารณ์กัน หรือทะเลาะบ่อแว้งกันอย่าว่าแต่สามนาทีจะหันกลับมาสนิทได้เหมือนเดิมบางทีเป็นปีหนึ่งเป็นเดือน เป็นเดือนสองเดือนเราคิดถึงเรื่องนั้น เรายังรู้สึกเจ็บปวดมีแผลใจงั้นยิ่งโตขึ้น ยิ่งยากที่จะอยู่กับความเรียบง่าย นั้นธรรมชาติแห่งความเดิมๆเปล่าๆง่าย ๆ เนี่ย จะห่างออก ห่างออกสำหรับการเรียนรู้แบบโลกๆ อันถ้าเราได้ฝึกเจริญสติแล้วเนี่ย ความฉลาดเราจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ แต่การสามารถสมานแผลใจให้กลับสู่ปกติ เราจะคล้าย ๆ เด็ก ที่มันกลับมาสู่ความเป็นปกติได้ง่ายมาก ถ้าเราไม่ได้มีการฝึกตัวนี้ การเจริญสติอันนี้ความโกรธ ความกลัว ความวิตกกังวล จะทำร้ายจิตใจเราได้ง่ายมาก นั่นธรรมชาติแห่งความรู้สึกตัวอันนี้ มีคุณค่าต่อชีวิตมากเลย แต่ถ้ายังฝึกไม่มากพอ จะยังไม่เห็นคุณค่าอะไรมันมาก ถ้าสะสมความรู้สึกตัวนี้ ให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาระดับหนึ่ง เหมือนความรู้สึกตัวน้อยๆที่เราทำไปเนี่ยทีละขณะ รู้ทิ้งไปหายไป ไม่รู้ได้อะไร หลายท่านอาจจะตั้งไม่เห็นได้อะไร มีแต่ปวดแต่เมื่อยแต่เบื่อจะทำไปฉันจะได้อะไร ทำงานได้วันละห้าร้อยวันละพันยังคิดออกวันเมื่อวานเนี่ยทำทั้งวันฉันได้อะไร เรื่องนี้ตอบไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปสัมผัส เขาเรียกว่าประจักษ์แจ้ง พูดภาษาไทยให้มันง่ายๆตื้นๆเป็นภาษาต้องเข้าไปจ้าเอเอาอาการอันเนี้ยถ้าบอกกล่าวก็เพียงแต่คำพูดให้เราคิดตามเท่านั้นเอง นั้นในความรู้สึกตัวที่กระทำขึ้นไปให้สมบูรณ์ มากขึ้น มากขึ้นมากขึ้น เมื่อมันเรียงตัวกันได้สมบูรณ์ระดับหนึ่ง ความเบื่อความเซ็ง ความหดหู่ซึมเศร้าที่เราเจอนี้มันจะพลิกไปอีกด้านหนึ่ง ขอให้เปลี่ยนแต่ความรู้สึกตัวกายไหวใจรู้นี้สัมพันธ์กันไม่นาน สักสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่ง ที่กายกับใจอยู่ด้วยกันล้วนๆโดยไม่มีความเบื่อเข้ามาแทรก ความง่วงเข้ามาแทรก หรือการคิดนึกตามเรื่องความคิดไป ถ้าแค่ความรู้ตัวกายกับใจสัมพันธ์กัน อย่างคลี่คลายปลอดโปร่ง เบากายเบาใจภาวะแห่งความตื่นตัวจะปรากฏขึ้นมาง่ายๆ เพราะสิ่งนี้มีอยู่แล้ว มีอยู่แล้ว thinking adherent, uh, can be enemy, can be our enemy, can be <clears throat> a bad thing. Because uh, when we uh, are blamed for another person, we are beat for another person, abused for another person, as uh, the children, they can forget such a, a bad word, such a bad action, such a unbelievable speech. Really, really quickly. But if such a bad word, such a bad action as an adult uh, make each other, we uh, get the, the hurt feeling, hurt feeling each other. We remember such a bad feeling very long, long time, maybe one year or one month. But the uh, the children they forget it really quickly because uh, the thinking or the, the, the thought cannot cheat the children. Because the children, they have the pure mindfulness <coughs> by nature. Yeah, the pure. So, but we are getting the thinking, getting the thought all the time. Such a thought cheat us, uh, such a thought dominate again and again, become our life. Uh, so when we come to practice like it, we hope the result of the practice. We hope to get the effect of the practice rather than because of the giving, because of the desire, it live in us all the time. But the the child heart, the child mind, really pure, they still have no any uh, any delusion, any desire, no any attachment. Uh, but the adults, a lot of these uh, negative things, so really hard to uh, he stay the, the life with the simplicity, simple life. But the, the child life is very simple, very easy. But the adult, we are adult, we create a lot of thought all the time. So uh, when we practice like this, pure mindfulness, the pure in can create the wisdom as adult, but can forget the negative thought, negative thinking, negative uh, thought as a child. We can forget such a, a bad action, bad thoughts really, really quickly. So we try to observe such a thought all the time by pure knowing. Okay. เรื่องนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝน ไม่ใช่เรื่องความเข้าใจทางมันสมอง ความเข้าใจจากการพูด การแนะนำ เป็นส่วนทำให้เราจับทิศทางที่จะวางเทคนิคในการปฏิบัติของตนเอง นั้นความรู้สึกตัวเป็นเรื่องง่าย อยากจะเรียนรู้จน จนหายสงสัย ให้ทำเงื่อนไขสามประการนี้ให้ชัด ยังทำด้วยความจริงจังตั้งใจสองทำอย่างต่อเนื่องสามทำให้ถูกต้อง ความจริงจังตั้งใจหมายถึงว่า คือเมื่อเมื่อคืนเราได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่ององค์ธรรมห้าประการที่ว่าศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญาศรัทธาคือความ ความมั่นใจนะความมุ่งมั่น ความภาคเพียรเวลา เกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นเรา ไม่ถอย ฝ่าฟันไปได้ มีความอดทน ขยันขันแข็งแล้วก็รู้สึกตัวให้ชัดเจนกาเคลื่อนไหว อย่าทำฟรีๆไม่ว่าจะเป็นการทำในรูปแบบยกมือ แม้เราเดินจงกรมแม้แต่เราเดินไปทานข้าว เข้าห้องน้ำ พยายามกลับมา เริ่มต้นที่การรู้ตัวบ่อย ๆ ลืมแล้วก็แล้วไป ถ้าทำต่อเนื่องอย่างเนี้ย สภาพแห่งความต่อเนื่องเนี่ยมันจะสร้างสร้างความตั้งมั่นขึ้น ที่กายกับใจสัมพันธ์กันอย่าง ชัดเจนผ่อนคลาย แล้วก็ถูกต้อง ถ้าทำแล้วรู้สึกเครียดอึดอัดวางใจผิดถ้าทำอย่างจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้องนี้ ผลลัพธ์จะเกิดขึ้น จากประสบการณ์ของผมเลือดตมาอย่างนี้ เรื่องศาสนา มันเต็มไปด้วยภาษาเทคนิคเยอะแยะไปหมดเลย แม้แต่สติสมาธิไม่ใหม่นี้ ผมก็ไม่รู้ว่า ว่ามันคืออะไร แม้แต่พูดเป็นภาษาไทยแล้ว ไม่ต้องพูดว่าต้องแปลเป็นภาษาโน้นภาษานี้ มันมันเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิค แต่จริงๆศัพท์เหล่านี้เขากล่าวถึงสิ่งที่มีในเราอยู่แล้ว อาตมารับประกันว่า แม้คุณฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าที่พูดมาทั้งหมดกล่าวถึงอะไรก็ตาม แต่ถ้าคนรู้จักขณะที่พลิกมือรู้สึกตัว เคลื่อนไหวรู้สึกตัว เวลาความคิดเกิดขึ้นคุณปล่อยผ่านแล้วก็กลับมารู้สึกตัว ทำอยู่อย่างนี้ตามย้ำตามซ้ำให้เกิดความคุ้นเจนนี้สามวันเจ็ดวัน ผลลัพธ์มันจะปรากฏออกมา โดยคุณไม่ต้องรู้จักชื่อมันเลยก็ได้ ฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ได้เพราะสิ่งนี้มีอยู่แล้วในตัวคุณ นั้นถ้าเราทำเรื่องนี้จริง ๆ ต่อเนื่องจริง ๆ มันจะปรากฏผลออกมา อย่างชัดเจนนั้นไม่ต้องห่วงเรื่อง เราไม่เข้าใจเรื่องภาษา แต่ให้เต็มใจที่จะทำที่จะเรียนรู้ทำอย่างผู้สังเกตการ อย่าทำแบบ อย่าทำแบบนักการค้าขาย มีผู้ได้มีผู้เสีย เอ๊ะวันนี้ไม่ได้ วันนี้ได้ อยากจะได้ แล้วจะได้อะไรล่ะ มันไม่มีดีอะไรที่จะต้องได้ เพียงแต่รู้สึกตัวล้วนๆทุนๆ ง่ายๆ แค่นี้เองนะในความง่ายๆ แค่นี้แหละ มันจะยังไม่รู้เรื่องอะไร ในขณะคุณยกมือ มันจะยังไม่เห็นผลชัดเจนเมื่อมันยังไม่เรียงตัวกันเข้า น้ำหนึ่งหยด คุณสมบัติของน้ำดับกระหาย เย็นสบายชำระความสกปรกได้ แต่น้ำหนึ่งหยด ทำได้อย่างคุณสมบัติของมันไหมน้ำหยดหนึ่งดับกระหายไหมไม่ซักผ้าได้ไหม ไม่ได้ อาบน้ำได้ไหมไม่ได้ แต่น้ำหนึ่งหยดถ้าได้เรียงตัวกันเข้า เรียงตัวกันเข้า เป็นน้ำหนึ่งแก้ว ดับกระหายได้ไหมอาบได้ไหมอาจจะยังไม่ได้หรือได้ก็ไม่ดีพอ แต่ถ้าน้ำนั้นได้รวมตัวกันเป็นห่วงน้ำใหญ่เนี่ยมันจะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความรู้ตัวสดสดน้อยๆอันนี้ ถ้ามันยังแค่น้อยเหมือนน้ำหนึ่งหยด คุณสมบัติแห่งความสสติสมาธิปัญญารวมตัวอยู่ในนี้ทั้งหมด ความเป็นอิสระความคลี่คลาย ความผ่อนปลนความเคลียร์ปัญหาในใจอยู่ในขณะหนึ่งนี้ทั้งหมด แต่เมื่อมันยังไม่รวมตัวกันพอ มันจะยังไม่แสดงผลมันออกมาเท่านั้น ั้นคุณ ภาษาพระท่านจึงใช้คำว่าเจริญสติเจริญแปลว่าทำให้มาก เจริญเติบโตทำให้มันเติบโตขึ้น เติบโตขึ้นเติบโตขึ้น เมื่อใดมันเรียงตัวกันได้รับดับผลมันจะปรากฏออกมา ปรากฏออกมานั้นหน้าที่ของพวกเราจริงไม่ต้องสรุปประเมินประมวลอะไรทั้งนั้นก็ได้ เพียงแต่ตามย้ำตามซ้ำให้เกิดความคุ้นชิน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนอน ล้างหน้าแปรงฟันเคลื่อนไหว ใจรู้เคลื่อนไหวใจรู้กายไหวใจรู้ ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำอยู่อย่างเงี้ย เหมือนพวกเราเคยฝึกพิมพ์ดีดกันไหมอย่างน้อยก็คงเคยเรียนใช่ไหมการฝึกพิมพ์ดีดฟอหอกอดอเอกอาสวซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำอยู่นั้นชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามคุณก็ทำอยู่จุดเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไร ความคล่องแคล่วความชำนิชำนาญความเป็น ความคล่องแคล่วความชำนิความชำนาญกับความเป็นนั้น มันสัมพันธ์กับการฝึกฝน การเจริญสติการทำความรู้สึกตัว ไม่ใช่การเรียนรู้แบบเหตุผล ไม่ใช่การเรียนรู้แบบได้ทฤษฎีรู้อนุนอันนี้มากมาย คนละเรื่องกัน แต่นี้เป็นการตามซ้ำสร้างความคุ้นชินชนิดหนึ่ง ความคุ้นชินแห่งความรู้เนื้อรู้ตัว เมื่อมันสมบูรณ์มันจะแสดงตัวออกมาเป็นความคลี่คลาย เบิกบาน โล่งโปร่ง ทำถูกสามวันห้าวันจะปรากฏผลอย่างชัดเจน ลองดูนะ นี่อาจจะเป็นเพียงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ได้ คุณอย่าเพิ่งเชื่อเด็ดขาด คุณจะต้องลงมือทำ ถ้าคุณไม่ลงมือทำเต็มที่ด้วยเงื่อนไขที่ถูกต้องต่อเนื่องอย่างนั้น จะไม่ปรากฏผลชัดเจนอะไร แม้คุณจะไปเที่ยว ฟังคำสอนเปิดเทปอ่าน สนทนาธรรมตั้งคำถามร้อยพันหมื่นแสนได้คำตอบจากร้อยอาจารย์แล้วก็ตามภาวะนี้ไม่สามารถเกิดด้วยระบบเหตุผล มันเป็นระบบของการประจักษ์แจ้งเดี๋ยวระบุคำถามทั้งหมดหลังจากเราแายเสร็จเอาไปดูถึงคนซื้อจำ Um, did you important point we emphasize about the, the way of the practice? We need to have จริงจังตั้งใจต่อเนื่องถูกต้อง We have the sincerity of the practice. We have the determination of the practice. We need to keep the continuity of the knowing very important continuity of knowing and we have the right understanding around, right, right view about that. Because if you can uh, perceive or contact with the simple, simple feeling, pure feeling, pure awareness, just, just knowing, just uh, awareness, not create any thought, because the the process of pure knowing a uh, pure awareness not uh, depends on the cause and effect. Not because not depends on the cause and effect, but is the nature, the nature of life. So we try to uh, create the thought like it and that. That's it, the hindrance of the practice. That's the obstacle of the practice. So try to keep the pure light, pure body like uh, you use the type typewriter typewriter uh, for the first hour, second hour, you still clumsy. When you do it, repeat again, again, one day, two day, one year, two day, your type very, really, really fluent, very skilled because of because accumulate the repetition of the action. The same thing when you keep the repetition of the practice like this, keep continuity of the practice like this, such a pure knowing will be uh, appear. Uh, it's not depends on the theology, not depends on the philosophy, not depends on the psychology, but depends on enlightenment. Enlightened inside. That's the process of the uh, continuity of the practice. Okay. เป่อโอกาสให้ถามดีกว่าไหมนะมีอะไรจะถามเียนคือที่พระอาจารย์แนะนำเราปฏิบัตินะครับให้เราทำง่ายๆสบายๆไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคิดอะไร แต่อีกในหนึ่งเวลาฟังธรรมแล้วก็เหมือนว่าทำไปเพื่อหวังเพื่อจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะนีแล้ว มันทำยากครับ ในเมื่อฟังแล้วพ้องสามวันเจ็ดวันน่าจะได้เห็นผลเองว่าเป็นยังไง แต่ในก็บอกว่าก็ทำโดยที่ไม่ต้องไปหวังมันเนี่ยครับมันมันไม่เก็ตมันไม่ยากหรอก คือถ้าพูดคือธรรมะนี่ พูดในยะนี้จะพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้จะเกิดผลอย่างนี้แล้วจะได้อันนี้ พูดแบบสร้างแรงจูงใจ ถ้าพูดแบบให้สัมผัสอาการเลย มันมีอยู่แล้วนะ อยู่กับความสมบูรณ์ โดยไม่ต้องรอคอยอะไร ดังนั้นสองคำเนี่ยพูดเหมือนไปคนละทางแต่พูดอันเดียวกัน ในบอกว่าถ้าทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ สั่งสมไปถึงจุดสมบูรณ์มันจะเกิดภาวะตื่นโพลดูเหมือนจะต้องมีการเข้าถึงได้รอคอยใช่ไหมเหมือนมีความหวัง แต่การที่จะเข้าถึงความสมบูรณ์และตื่นโพลก็คือ ความรู้สึกตัวอันสมบูรณ์นี่แหละ คือภาวะอันนั้น ดังนั้นถ้าเราขณะที่เราอยู่ เมื่อไรจะเกิดหนอ เมื่อไรจะโพรงหนออาจารย์ท่านว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ยิ่งไปฟังมาหลาย ๆทฤษฎีหลวงพ่อนั้นบอกเขียนนั่นวาบแจ้งโล่งยุ่งตายเลยทีนี้ แต่ถ้าไม่หวังไม่เป็นอะไร สภาวะนั้นจะปรากฏขึ้นมาเพราะสภาวะแห่งความรู้อันนั้นน่ะ มันไม่ใช่ภาวะที่จะต้องหวัง ลียร์ไหมไม่เคลียร์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแหละมีท่านใดจะเพิ่มอีกไหมคำถาม Our student a practitioner when we practice that is our teacher try to repeat you do it without any uh, any hoping, without any uh, getting result of the practice, but you try to practice. But at the same time, everybody practice anything, work anything, or earn anything, need the result of the doing, result of the practice, the effect of the practice. But we do like this, a teacher teach and tell and told us, don't uh, get hoping like this and that. Don't get uh, wish the result of the practice, but just practice, just practice. Maybe the two words like uh, conflict each other, conflict. But the, the, what is exactly what is the already of that? How to get right understanding about it? Uh, the teaching and uh, you do that like uh, you uh, do without any hoping, like uh, you breathe in now every day. Like uh, you do something, like you write, uh, writing or uh, typing, or uh, do something, accumulate the skillful, we call skillful action. This is not for knowledge. This is not for get the, uh, the wisdom or get any uh, result of the practice. But we try to accumulate the skillful action, skillful mind, and skillful p r a c t i c e e a r l y so that w h e n become the effect automatically without any hoping. That's the the answer. h o d t y o u do? ก็คงจะไปทำให้มันมากๆจึงจะสัมผัสสิ่งนี้ได้ จริง ๆ สิ่งนี้มันสัมผัสอยู่แล้วเพียงแต่มันยังไม่โตขึ้นเท่านั้นเอง เคยเห็น เห็นเม็ดมะขามไหม ถ้ามีคนบอกว่าในเม็ดมะขามนะมีทั้งรากมีทั้งต้น มีทั้งเปลือกมีทั้งใบ แล้วก็มีผลมันด้วย ในนั้นแหละ อยู่ในนั้นแหละ เราคงไม่เชื่อ แต่ก็บอกว่าเอาลงไปในดินพ่อปลูก ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็เลี้ยงจนมันโตขึ้นมา สิ่งนั้นมันจะออกมา สมบูรณ์ในนั้นอันเดียว ในความรู้สึกตัวในน้อยอันนี้เนี่ยเมื่อสร้างความคุ้นชินกับสภาพนี้ สั่งสมเข้า สั่งสมเข้า มันเหมือนเอาเมล็ดมะขามนั้น ลงไปในดินได้อุณหภูมิที่เหมาะสมได้น้ำได้อะไรมันจะงอกมาแตกออกมาเป็นระยะระยะระยะ เป็นแต่ว่ามันเป็นเมล็ดมะขามเน่าแล้วก็มันได้น้ำได้อุณหภูมิไม่เหมาะสม นะ คนทุกคนมีเมล็ดพันธุ์อันนี้อยู่ ถ้าเป็นเมล็ดเน่า คือไม่ไม่ยอมมาเรียนรู้มัน ไม่ยอมเอาลงดินมาปลูก ขณะที่ปลูกแล้วละเลยการดูแล ไม่ให้น้ำในวาที่สมควร ไม่ป้องกันวัชพืช ในระหว่างคุณภาวนาเนี่ย การปลูกเราสร้างเจริญสภาพธรรมะอันนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ย คุณจะต้องกำจัดวัชพืชด้วยนัต้องระวังวัชพืชของมันหนึ่งความเกลียดคร้านเบื่อเซ็งพอเกลียดคร้านเบื่อเซ็งแล้วเราหยุดถ้าง่วงมา แล้วเราสมยอมกับความง่วง นั่งหลับว่าเมื่อคืนนี้หลับไม่สนิทคุยกับเพื่อนข้างห้อง เอาสักหน่อย ถ้าเราสมยอมเนี่ย แสดงว่าเราไม่กำจัดวัชพืช สภาวะนี้จะไม่ตื่นพงจะตื่นพงช้า หรือบางคนชอบคิดยกเรื่องขึ้นมาคิด เดินเดินไปมันไหลไปแล้วมันก็ยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดเอออันโน้นเอออันนี้ โดยที่สุดวิธีปฏิบัติแบบนี้ คุณไม่ต้องยกแม้ แต่หลักธรรมะขึ้นมาคิดเลยนโมแปลว่าอะไร อิจิปิโสคืออะไรอะไรคือเรียสัตมาถักทอเรื่องขึ้นมาในใจ นั้นคุณจะออกจากสภาพเปล่าๆอันนี้ ความรู้ตัวเปล่าๆอันนี้ มันจะไม่โตขึ้นมา เพราะสภาพแห่งการนึกคิดปรุงแต่ง มันจะไปบดบังสภาวะ แห่งความเรียบโปร่งอันนี้ นั้นให้คุณคลีนออกทั้งหมดเดลิทออกทั้งหมด ด้วยการขยับมาสู่การเคลื่อนไหวใหม่หม่มันไหลไปไหลมา อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะสรุปการปฏิบัติทำความรู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกตัวแล้วสลัดความคิดออกไปพอรู้ว่ามันคิดปล่อยทิ้งไปเลยให้หลบตัวมาอยู่กับการเคลื่อนไหว ตามย้ำตามซ้ำง่ายๆแค่นี้จะเกิดผลดีขึ้นมา talk about then you try to practice it this. Uh, don't need to hold it and then, like uh, you uh, have the tamarind seed, I think available, you know, the Bimakham tamarind seed, you put the seed on the ground, the soil, and you water it every day, every day. That is your duty only then. You have you don't have right to create any tamarind seed, a uh, tamarind uh, seeds or any anyway. But try to put the fertilizer, watering every day. Then the tamarind seed will be spring as well uh, to be tamarind tree automatically. The same thing, the Buddha seed or waking seed living in every human mind. You, if you try to uh, more have more interest to practice to practice to practice repetition like watering every day, such as the body tree or the tree or the like it will be spring and sprout day by day and night by night by nature. But your duty or your function try to uh, release <coughs> I try to root up the the weed the weed maybe such a weed or the bad seed cannot create the tamarind uh, tree. So you try to protect and clean up, clean, clean up this all be. Let the tamarind seed uh, grow up. Or <clears throat> uh, also when we call hindrance, actually we practice, we, we have the five hindrance, like uh, drowsiness, laziness, ill will, Stubbornness, getting gone down, also with the weed of the practice, the weed, like the weed. You need to root up all of it. And if uh, thinking and thought could come, you let it go immediately. Let it go. Root up immediately. Don't, don't keep it. Don't stay with it. You get in it. That's we call, uh, we need to clean up the weed. That let the, the seeds of knowing grow up and up. And one day, Satya growing out there awake your mind will be with traveling to the same s i m b o l okay รู้สึกตัวธรรมดาเวลาที่เราตื่นนอนเนี่ย เราต้องรู้สึกตัวอยู่แล้วไม่งั้นเราก็ต้องเดินตกกระดานคือนั่นคือรู้สึกตัวทั่วๆไปธรรมดาเพื่อที่จะปลอดภัยเราไปไหนมาไหนกับรู้สึกตัวว่ารู้สึกตัวเนี่ยต่างกันไหมเจ้าคะ ต่างกันมากกับฟ้ากับเหวเลยละ่ะ ความรู้สึกตัว หลายคนได้ยินคือคำเหล่านี้นะอาตมาก็ได้ยิน แม้แต่ตัวเองมาฝึกใหม่ ๆ ก็เคยตั้งคำถามแบบนี้แหละ รู้สึกตัวรู้สึกตัวฉันไม่รู้สึกตัวฉันก็บ้าตอนนั้นแล้ว แล้วความรู้สึกตัวที่ว่ากับความรู้สึกตัวตามธรรมชาติ ที่เราตื่นขึ้นมาปั๊บตื่นขึ้นมา เธอรู้สึกตัวหรือยังถ้ายังไม่รู้สึกตัวก็ยังหลับอยู่ ตื่นขึ้นมาก็คิดว่า ไอ้รู้สึกตัวแบบสัญชาตญาณเหล่านี้ ที่เราเดินไม่ตกกระไดเราเจอหลุมเราก็ไอ้ภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้สึกตัวหรือเรียกว่าสติระดับสัญชาตญาณซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกคนในสัตว์ แต่สติอันนี้ที่เป็นสติปัฏฐาน หรือพูดภาษาไทยว่าสติปักลงที่ฐานเนี่ย คือขณะที่นั่งอยู่ย่อมรู้ชัดว่านั่ง คนทั่วไปนั่งอยู่เนี่ยเราใจลอยคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ ถ้ามีอะไรมามึนชาที่ขัน ที่ขาค่อยขยับมารู้ตัว แล้วก็ขยับด้วยความอึดอัดขัดเคืองด้วยนะแต่ความรู้สึกตัวอันนี้ เราเคลื่อนไหว เราแปลงฟันเราอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่สัมผัสมันเลย เอาง่าย ๆ วันนี้คุณกระพริบตากี่ครั้งเนี่ยตั้งตื่นตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คุณลองกระพริบตารู้สึกไหม รู้สึกง่ายๆ อันนี้แหละถ้าตมาไม่ทักหรือไม่บอกคุณพิบตามานานแล้ว คุณไม่สัมผัสมันเลย ในความรู้สึกตัวน้อยๆสดๆอันเนี้ย มันมีพลังมากเลย นั้นความรู้สึกตัวที่ว่าเนี่ย กับความรู้สึกตัวระดับสัญชาตญาณคนละอย่างกัน เขาเรียกความรู้สึกอันแบบนี้ก็เรียกว่า เป็นสติปัฏฐาน สติที่ปักลงที่ฐานกายฐานจิตแล้วเฝ้าดูสัจจะความจริงอันนี้กายเคลื่อนไหว จิตเคลื่อนไหว แล้วจะคลายความเข้าใจผิดว่า มันจะคลี่คลายอุปทานเข้าใจความยึดถือว่ามีเราอยู่ในนี้ อันนี้ค่อยพูดกันไปนะ แต่ความรู้สึกตัวที่เป็นระดับสัญชาตญาณเช่นตื่นขึ้นมาฉันก็รู้สึกตัวแล้วมีอะไรมากระทบเจออะไรฉันก็หลบหลีกได้ ความรู้สึกตัวแบบนี้ก็เรียกว่าความรู้สึกตัวในระดับสัญชาตญาณซึ่งคนและสัตว์ที่ยังไม่พัฒนาก็มี แม้แต่ระดับสัญชาตญาณยังมีความแตกต่างกันเยอะนะ ระดับสัตว์ก็จะค่อนข้างจะต่ำหน่อย เราจรึงไม่สามารถฝึก ช้างฝึกลิง ฝึกแม้แต่สัตว์ที่ฝึกได้จริงๆ นะฝึกลิงเล่นละครฝึกลิงทำอะไรได้เยอะแยะ ฝึกควายไถนาได้ แต่เราไม่สามารถบอกควายเมื่อเดินอยู่ให้รู้นะว่าเท้าเนี่ยมันก้าวไปเลี้ยวซ้ายรู้นะเลี้ยวขวารู้นะลิงเอ๋ยจงนั่งรู้ตัวหายใจเข้ารู้ตัว เราไม่สามารถบอกสิ่งเหล่านี้แก่สัตว์ได้ แต่มนุษย์บอกสิ่งนี้ได้ นั้นความรู้สึกตัวสองอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่อกันในแง่เราพัฒนาสติระดับสัญชาตญาณขึ้นมาสู่ ระดับสติปัฏฐาน ความรู้ตัว ที่ตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวแล้วนั่งอยู่ก็รู้ตัวไม่เจ็บไม่ป่วย อันนี้เป็นความรู้สึกตัวอีกแบบหนึง่งแต่ความรู้สึกตัวที่เป็นสติปัฏฐาน ที่เป็นสติที่ถูกพัฒนาขึ้นไปสู่การรู้แจ้งจะเป็นสติระดับที่สองเป็นสติที่เชื่อมต่อกับปัญญาญาณเพียรไหมเอ่อ sometimes we have very very uh, aware we still misdoing, misspeaking, mistaking. Even we have the self-awareness, why like that? If you talk or if we have the mindfulness of self-awareness, we uh, can control or cannot do anything wrong. But we still wrong like that. You fall down, you trump some, you, you, you are talking uh, some, something that injure you, make a wound. Then we have the mindfulness, why like that? she analyzed Uh, the answer, uh, the teacher answered, we have two kinds of, two level of mindfulness. Uh, first level we call mindfulness by nature or by, by <clears throat> instinct or by habit. Everybody has, every animal has. But the second level we call foundation, uh, the real mindfulness or the four foundation of mindfulness. Four foundation of mindfulness should be developed that the, the super uh, mindfulness, that the formation of mindfulness, we need to follow it, we need to practice it, then we upgrade the, from first level to be second level, upgrade the uh, mindfulness by the nature, by the hindrance, uh, by the instinct power, uh, by the happy energy to be the uh, perfect mindfulness. Even though animal also, we can train to do this like a uh, like a monkey, like a uh, buffalo, like an elephant. We can train them, but train by remember. If you try to train them but when you walking, you be aware, be aware of your walking. We cannot select it with other animal, but we can tell, we can train the human being know about it, but animal can know, cannot. You cannot train the, uh, the elephant have the mindfulness. You cannot train buffalo uh, do like, like a you, but we can train the human being to upgrade the uh, habitual mindfulness, habit and uh, mindfulness, I would say like that. So we can uh, do that, the sensation of mindfulness. So we need to develop the full foundation of m y n p f u i n e the upgrade from first level to b e second level. Understand? Okay. อย่างเช่นความรู้สึกถ้ามันเกิดพร้อมๆกันขึ้นมาเรามีวิธีการกำหนดยังไงอย่างเช่นกระพริบตาด้วยแล้วก็ทำอย่างนี้ด้วยมีวิธีการกำหนดยังไงครับไม่ต้องกำหนดอย่างไร มันปรากฏก็รู้มันตรงตรงนั้นเนี่ยคือเราขณะที่เคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมบางทีลมพัดมาเย็นวุบว่าบางทีเหน็บชาที่ขาแขนก็เกิดร่วมบางทีปวดหลังปวดเดียวแม้แต่พิบตา เราไม่ใช่เข้าไปพิบตาหนอปวดหนอ ไม่ใช่ไปจี้ทีละจุดละจุดอย่างนั้น เพียงแต่เคลื่อนไหวอย่างคลี่คลายตรงนี้ ความรู้สึกตัวที่สมบูรณ์ขึ้น เขาจะรู้กว้างขึ้นกว้างขึ้น ไม่ไม่ใหม่เนี่ยแค่พลิกมือปั๊บความคิดลากไปเบื่อลากไป เมื่อตัวนี้ยิ่งสมบูรณ์ขึ้น สมบูรณ์ขึ้น เราจะเห็นอาการที่เกิดขึ้นในกายนี้ เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไว้พิบตาคือน้ำลายจะสมบูรณ์ขึ้นสมมติ ยิ่งรู้สึกตัวได้แม่นยำมั่นคงขึ้น ภาวะแห่งการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติจะปรากฏให้รู้ เรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นจึงไม่ต้องไปตั้งท่าพิเศษ เคลื่อนไหวคลี่คลายไปเหมือนเดิม พิบตามันรู้ก็รู้พร้อมๆกันไป รู้พร้อมกันก็เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมไปเลยไม่ต้องไปอ๋อตอนนี้ปวดไปจิ้งใส่ไปจ้องใส่ปวดน้องปวดน้องเรียกว่ามันมาเคลื่อนเนาะ จึงแนะนำว่าให้รู้คลายคลายรู้เคลียร์รู้เบาๆไม่ใช่การจ้องใส่ จ้อง จ้องใช่ถ้าอย่างนี้จิตจะถูก โฟกัสลงไปที่จุดนั้น มันจะไม่เป็นการรู้พร้อม แต่มันจะเป็นแค่ความสงบแบบสมถะ แต่ถ้าความรู้สึกตัวเบาๆ ตามองอะไรก็ได้หูได้ยินอะไรก็ได้ แต่ใจสนใจการเคลื่อนไหว จึงมีคำถามเยอะขณะที่ฟังอยู่ยกมือด้วยมันจะรู้เรื่องได้ยังไง อันเป็นการคิดถาม แต่ถ้าเรายกไปฟังไปจะเข้าใจ ว่าจิตนี้เขาไวมากในการรู้พร้อมปับปับปับปับอันนั้นไม่ต้องพิเศษนะขณะเออ มันปวดขึ้นปวดขา มันไม่ต้องหยุดการขึ้นมือเพื่อไปดูขาปวดมันมันปรากฏรวมๆไม่เห็นอยู่แล้ว ยิ่งรู้สึกตัวกับการขึ้นไหวได้มันคงอย่าว่าแต่จะรู้แค่ปวดขาพิบตาเลย แม้ แต่ที่ประจรเต้นอะไรที่เคลื่อนไหวที่ละเอียดก็จะลงก็ไปพร้อมไปเลย นั้นในช่วงใหม่ ๆ คนแค่เคลื่อนไหวอย่างนี้ เวลาพิบตามันมันสัมผัสได้ก็สัมผัส ถ้าสัมผัสไม่ได้ก็แล้วไป แต่จุดนี้เป็นจุดกระตุ้น เหมือนกับเราโยนหินลงน้ำนะโยนแป้งลงไปเนี่ยตัวตกกระทบมันตรงนั้น แต่แรงกระเพื่อมจะผ่านไปหรือเราจับต้นไม้เขยา่า จับต้นไม้จับที่เดียวเขยา่าแต่มันจะสั่นทั้งตัว สั่นทั้งต้นมันนั่นแหละนั้นความรู้สึกตัวที่มันเยอะแยะที่มันปรากฏเย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดไม่เพียถ้ามันปรากฏรู้ก็รู้ แต่สนใจการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวตรงนี้ไว้ แต่ถ้ามันไม่รู้ก็แล้วไป ไม่ต้องไปพิเศษอะไรกับมัน Um, I was still in the question. when we focus the mind quite by quite, like that you focus your mind with the hand movement, how can we know other kinds of other kind of movement? Like you feel hurt your leg or joint, but you still keep your mind with the hand movement. How can we know every action at the same time? It confuse us. Yeah, how can we solve the problem? It is the question. And the answer like this. when we be aware about whole body, we try to uh, be aware of whole body, not any any special point. If you try to suppress your mind, you forget your mind, you keep strong, positive your mind with any point of body. That is the way of samatha, the way of the suppress the mind, the way of uh, uh, press the mind down and down. That's the way of samatha. It's another way of insight. So you need to uh, check whole body, know the whole body. Like uh, you drop the bubble in the lake. When the bubble touch the surface of the lake, the, the vibration, but the exchange around, it cycle around, vibration really wide and wide and wide. When you focus somewhere in the body, it's a vibration of the knowledge, vibration of knowing, uh, action around the body. Like uh, you hold uh, the tree and you shake the tree. Only one point. But the tree can be vibration whole, whole tree. But you hit only one point of the tree. But the tree can shake the whole, the whole, uh, the whole tree. The same thing. When you be aware of some part of the body, but you can know whole the body by nature need to keep strong focus any point of has a bodily movement understand this is the last question คำถามสุดท้ายจะได้เวลาหมดแล้วมีมือกันสุดแล้ทำเยอะๆคำถามจะเริ่มน้อยลงน้อยลง และไม่ต้องการคำตอบข้างนอกด้วย ไม่นี่คือการเดียนรู้นะ คงจะได้กินข้าวกันสักที